Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allahın ismi ilə başlayıram. Təbbət yədə Əbi Ləhəb və təbb. Əbu Ləhəbnin iki qolu qurub kəssin. Əməldə qurub getdi. Mə əğnə anhu maluhu və mə kəsəb. Onunğa mal mülki və erişkən nərsləri əsqatmadı. u lovuldab turgan o'tqa ya'ni do'zaxqa kirdi uning o'tin to'shig'ichi ya'ni suxanchi xotinimi lovuldab turgan o'tqa kirdi uning bo'yinda mahkam ishilgan arg'amchi bo'ladi